moru radija Samo je jedan radio More Pomorski radio Radio Bakar 95,8 MHz da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. I kao obično utorkom e, želimo vam e, dobar dan. Vjerujem e, da ćemo imati jednu zanimljivu emisiju i danas emisiju našeg zelenog telefona, ali još druge mnogobrojne teme. Naime, na ovaj naš zeleni telefon udruge Žmergo puno zanimljivih pitanja, puno zanimljivih dojava, a mi ćemo se kratko osvrnuti naravno na neke od njih, budući da je i danas nama Ana e, Golja, pa želimo Ani dobar dan. Dobar dan svima. Ana, u e, posljednje vrijeme možda da kratko čujemo e, šta ima novoga, da li ste dobili kakve interesantne upite na vaš zeleni telefon udruge Žmergo? Pa vidjeli smo zadnji put imali smo onaj upit vezano za tekstil i obećala sam javiti kako je mhm. stanje u Rijeci. u Rijeci normalno ide tekstil tako da ovaj, građani mogu i dalje odvoziti e, tekstil u posebne baje koje su navedene za to kao i na njihova mobilna reciklažna dvorišta. A novi upit koji smo dobili bilo je gdje sa starim igračkama budući da djeca odrastaju, onda nama ostane gomila nekakvih igračaka s kojima ne znamo gdje bi. Mhm. Mm, pa evo, naša, e, naša, e, naš prijedlog je uvijek da nazovete vrtiće, škole, produžene boravke, e, domove za djecu, na centre za djecu, mm. isto tako Crveni križ i vidite šta od toga bi oni prihvatili, a onda ono što je recimo plišane igračke koje su pokidane ili koje su već stare pa nisu za daljnju uporabu, da odvezete onda na mobilna recikla na dvorišta koje se u Rijeci ove ovaj, promjenjuju, tako da isto tako pogledajte na stranicama od kada Čistoća gdje se ono trenutno nalazi i onda odložite to u pravilan kontejner. Evo, vjerujem da su mnogi zadovoljni sa vašim odgovorom, budući da se ipak sve može e, zbrinuti. E, isto tako, zeleni telefon e, radi u cijeloj lijepoj našoj, zvoni. A kako je to u Šibensko-Kninskoj županiji? Evo, sa zadovoljstvom ćemo pozdraviti Ingu Kukolj iz udruge Krka Knin. Inga, dobar dan. E, dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Ćao Inga. Evo, pozdravlja i Ana. E, Ana, lijepi pozdrav. Evo, Ana je malo tiša od mene. <laughs> E, Inga, drago nam je da se čujemo. Kako vam je vrijeme kod vas u šibensko Pa evo, danas je, sunčano, napokon svi iščekujemo ljeto, dosta nam je svima više kiše, E, evo, nadamo se da će krenuti napokon to ljeto, jer evo i danas je i prvi dan ljeta. Upravo tako, noćas je to startalo, krenulo je, a sada naravno e, da kažemo riječ dvije o vašoj eko knjižnici igračaka u Kninu. Pa da, ja bih rekla da ovo je vrlo zanimljivo zato što to je jedan drugčiji način zbrinjavanja igračaka, nešto što kod nas još nema, nadam se da će se i otvoriti i razviti a ovo je nešto što je čak i Ministarstvo zaštite okoliša pohvalilo, pa sam pozvala Ingu da nam danas ispriča o njihovoj e, knjižnici igračaka, kako je to započelo, kako izgleda, da li se je mhm. e, ulovilo i kako su uopće oni došli do te ideje. Pa da, evo nama, nama je taj projekt zaista jedan od najdražih. Nekako smo došli do ideje jer su nam građani, ovo što ste pričali na početku, donosili igračke ured pa su nas molili da mi nosimo u Crveni križ, Karitas, mm-hmm. da nosimo u bolnice e, i onda smo se mi, tu su dolazila djeca sa roditeljima pa su se krenula nekako igrati s tim igračkama i odjednom nam je to kliknula ta ideja da zapravo napravimo knjižnicu igračaka i ona je proradila. Imamo danas e, preko 200 članova koji imaju članske iskaznice. Roditelji nam donose iz cijele Hrvatske, nam šalju zapravo najviše iz e, igračke. E, djeca znači mogu kao u knjižnici knjiga besplatno iznajmiti tri igračke na period od mjesec dana, Uvjet je za članinu sve besplatno naravno, uvjet a i ne mora biti da donesu jednu svoju staru igračku kako bi ih potakli da, da zapravo razmišljaju da nešto trebaju i dati. Osim u toj knjižnici igračaka što se znaju igračke, često imamo posjete vrtičkih skupina, školskih skupina gdje ih usput učimo i o naravno važnosti zaštite okoliša, o odvajanju otpada, Ideja je dobra, želimo je širiti, evo već otvorena je na osnovu naše ideje, ideje ovih knjižnice igračaka u Zagrebu, udruga Zeleni dan ju je otvorila. Pozivamo sve naše kolege iz cijele Hrvatske ko nas sluša da nam se slobodno jave, bilo je poziva Vinkovci, Šibenik, nama je nekako ideja i sve ćemo to naravno volonterski, besplatno pomoći svim ostalim da, da se otvore knjižnice u drugim gradovima je doista korisno, čuva se okoliš, stvaraju se dodatni sadržaj i roditelji štede pri kupnji igračaka, a jako edukativno i poučno, <clears throat> poučno za djecu. Evo, u svakom slučaju sve čestitke i doista nešto, nešto novo. Da, evo, meni je baš drago da imamo tako lijepe pozitivne primjere gdje ne bacamo zapravo sve ono što nam ostane, a znamo da pogotovo u današnje vrijeme, kad smo mi bili mali nije tih igračaka bilo toliko, danas je to stvarno problem kad vama dođe neko na i onda dobijete ne jedan autić, nego vam dođu sa paketom od ja sam jednom dobila za e, dijete 50 autića, ja nisam znala kamo ću s njima. I to je samo bilo od jednog roditelja, odnosno od jednog djeteta, a sve ostalo, to kad se zbroji, to je stvarno bila ono velika količina tih igračaka s kojima nemaš ih niti fizički kamo staviti, pogotovo mi koji živimo u malim stanovima. Tako da, evo, ovo je super ideja i svi znamo koliko se isto i naša djeca brzo... E, brzo im dosade te igračke. Zasite, ono, da. zasite se. Onda je ovo super način da zapravo zamijene neke igračke s kojima su, koje su možda prerasli ili koje nisu nikad odgovarali, zamijene i upoznaju nešto novo. S tim više što znam da recimo kod Inge imaju mogućnosti i posuditi i one didaktičke igre, mislene igre i društvene igre. Tako da, koje su mm. inače vrlo skupe u trgovinama zakupite a onda na ovaj način mogu i opet izigraju, probaju i su. Danas je to sve obrnuto. Nekad su one bile e, vrlo jeftine i vrlo dostupne, danas su sasvim drugačije, pogotovo mislim na one drvene, e, prave, prave. E, I... One najljepše. Da, one imamo dosta isto u knjižnici. Je. To je, to je, to je ovaj, doista važno. Inga, naravno, zahvalit ćemo vam na ovom dijelu našeg razgovora. Još ću, vam, još ću vas onako samo kratko pitati ekološka udruga Krka e, Knin e, što radi, ima li posla? E, imamo jako puno posla, mi smo nekako u zajednici jako prepoznatljiva udruga, djelujemo već 10 godina, osim ovog projekta radimo, kažem, puno drugih projekata važnih i za zaštitu okoliša, puno radimo sa djecom, sa školama, odvajanju drugih vrsta otpada, o kompostiranju, moglo bi se tu toga ovaj, puno pričati, kažem, dosta radimo, e, važni smo nekako u zajednici, lijepo surađujemo i sa svim institucijama. Evo ja bi na kraju poruku svim građanima Hrvatske, ne kupujte previše igračaka svojoj djeci, odvojite taj novac za nekakve zanimljive i dobre izlete e, u prirodi. Evo naravno još da vas pitam kako je kod vas e, prošla zelena čistka? Da, mi, i mi svake godine e, se naravno priključujemo hvale vrijednoj e, velikoj akciji u Hrvatskoj. Mi smo čistili uh, okoliš oko rijeke i slapa Krčić u Kninu. Bilo je dosta građana, priključili smo se i lokalne tvrtke za čistoću, gradska uprava, očistili smo dosta tog otpada, naravno eh, s ciljem da eh, očistimo deponiju, ali da nekako ukažemo onim nažalost neodgovornim pojedincima koji dalje bacaju taj otpad, više to ne čine, da postoje eh, spremnici za sve vrste otpada. Evo, vjerujem da će se takav e, trend e, i nastaviti e, i dalje kod vas. Naravno, pred vama je zanimljivo ljeto, posebno ljeto na rijeci. Moramo vas sad pozdraviti, naravno, i ponovo ćemo vas pozvati, vjerujem, podržati ovu vašu eko-knjižnicu igračaka u Kninu. Inga, lijepi pozdrav i do slušanja. Hvala lijepo i vama, pozdrav svima. Pozdrav. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo, čuli ste e, zeleni telefon na usluzi, okolišu, prirodi, ali tu je naravno i e, zelena čiska. Čuli smo kako je to bilo u šimensko kninskoj županiji. S nama je bila gospođa Inga iz udruge Krka Kanin, ali čuli smo i naravno kako je proteklo njihova zelena čiska. Sad ćemo otići malo ovdje kod nas e, bliže u e, rijeku i tu će biti naravno riječ dvije o jednom zanimljivoj e, akciji, a nešto više o tome na području kampusa reći će nam Minorka Modrić iz Čistoće rijeka. Evo, gospođa Modrić, dobar dan. Dobar dan. Da čujemo malo kako je bilo na kampusu. Pozdravi pozdrav sunčane rijeke, a na kampusu je bilo jako zabavno. Znači negdje oko stotinjak volontera je bilo, svi smo bili jako vrijedni, skupljeno je oko 18 kubika raznog namještaja, jedno 10 kubita razno raznog smeća koje su vrijedni građani stavili na mjesta gdje mhm. nije baš predviđeno. Mhm. Tako da smo se jako lijepo proveli. E, moram vas pitati, naravno, to je najveći dio onog područja takozvanog heliodroma. Da, to je recimo zadnji dio, znači leđa kampusa. E, leđa kampusa, da, tamo najčešće dolaze i mnogi naši kućni e, ljubimci, ali oni su najmanji zagađivači, ja mislim da je bili upravo tako. E, recite nam, gospođo Modrić, ko vam se sve priključio u ovoj akciji? Znači zelena čiska, kada je čistoća, no volonteri, znači pogotovo dosta dječice je bilo iz nogometnog kluba Orient, e, onda djelatnici su sveučilišta, mm-hmm. ja mislim da je bilo to prilike, tako. E, bio je, ako se ne varam, i gradonačelnik. E, gradonačelnik, rektor, bravo. direktor čistoće. recite možda kratko, gdje ste vi sa tim otpadom? Znači zbrinut je na, način koji se zbrinjava inače u kada je čistoći odvojeno. zato sam rekla da je bilo razno radnog smećar i odvojen. Mhm, mhm. Znači namještaj je otišao na mljevenje e, i ovo drugo je raspoređeno. E, svakako e, znam iz neposrednog svojeg iskustva prolazeći gore e, da je to vrlo e, neugodno pogotovo ona slika sa tim namještajem građevinskim materijalima da je to bilo krcato gore. Da, uglavnom građevin, za sad građevinski materijal nismo micali jer mhm. znači kada je čistoća nema dozvolu za deponiranje građevinskog materijala. Za sad je ostao gore dok se ne nađe neki drugi način mhm. i modus da se riješi. Da, inače kampus je znana lokacija i na e, zeleni telefon bila je više puta prijavljivana i više puta smo u, sklo, u u sklopu i zelene čistke čistili gore i kada čistoća stvarno svake godine se uključi i pomogne. Inače Rijeka je jedan od gradova koji se je prvi uključio u zelenu čistku i koji podržava zelenu čistku već pet godina i svake godine na više lokacija čistimo. Vidjeli smo i prošle put na, na, u samoj emisiji da smo imali prijavljenu lokaciju koju smo prošle godine, odnosno tri godine za redom na zelenoj čistki čistili i to je, nažalost ljudi su se navikli na najjednostavniji način odlagati otpada, to je tamo gdje im prvo, prvo parkiralište da, pod otkrijem pod noći ili ne znam kako dođu, iskrcaju i oduća. E, gospođa Minorka Modrić, hvala vam lijepo na vašem današnjem javljanju u Eter Pomorskog je Radio Bakra. Naravno, zeleni telefon radit će i dalje, ali nadamo se da će stići i nekakva druga, e, drugi komentar ili drugačija prijava o, od ovakvih kao što je bila na kampusu. Do slušanja, lijepi pozdrav! Doviđenja. Doviđenja. tebi vavi, sam saku da kanta. Mili su šaku, a Evo, čuli smo malo kako je to bilo na kampusu, kako je to bilo na heliodromu, traga a e, novih e, zgrada studentskog e, doma, e, naravno jedno lijepo, prekrasno područje koje stvarno moram reći da osobno znam E, gdje su mnogi ljudi dolazili sa svojim kućnim ljubimcima. Ali... Dolaze još uvijek, bili su i da, tada kad smo mi došli na samo ovaj, mjesto čišćenja. Mm. Baš je jedan gospodin e, šetao sa dva e, prekrasna njemačka ovčara. Mm Tako da to je lijepo područje i šteta što ga zagađujemo. I da nije lijepo i ugodno hodati tamo sa, niti sa kućnim ljubimcima, niti sama koja nam je okolo smeće. Tako da treba E, trebamo svi skupa ovaj, stati na loptu i reći dosta nam je divljih odlagališta i zato nam je drago da građani prijavljuju to preko e, zelenog telefona, ali isto tako da imamo u sklopu samog e, mhm. znači u, prom, u sklopu Primorsko-Goranske županije već sve više i više općina prihvaćaju jednu mobilnu aplikaciju, to je jedan mhm. web servis koji se zove Zakrpaj to. Mhm gdje isto građani mogu prijaviti odlagalište. Znači isto kao što su za zelenu čistku prijavljivali divlja odlagališta, tako za krpa i to je jedan, ajmo reći, jedan servis koji omogućava građanima da putem mobitela eh, ili tog web servisa znači prijave mhm. različite eh, nepravilnosti koje vide eh, i to vezano za znači komunalne odjele. E, moram pitati naravno uspostavljene su kontakti sa našim gradom ovdje, sa nekim općinama, pa možda kratko da nam kažete o kome se radi, a vjerujem da ćemo dobiti još informacije iz geografije. Geodetskog zavoda Rijeka. Pa da, Geodetski zavod Rijeka je zavod koji je razvio tu taj web servis e, i oni će nam više ispričati ovaj, o tome kako su došli do te ideje. A e, znači što se tiče e, nekakvih naših općina koje su prihvatile sam web servis, to je grad Bakar, općina Kostrena, Krk, znači imamo sve od Gorskog Kotara pa sve do otoka. Imamo različite općine i gradove koji su prihvatile. Negdje je to više zaživjelo, negdje manje, mhm. ali je dobro da jer vidimo zapravo šta građani prijavljuju i koje dijelovi šta njima smeta, a s druge strane i građani mogu eh, s jedne strane prijaviti, a s druge strane i vidjeti kada je to riješeno. Jer nam to taj web servis ovaj omogućava. I eh, inače to nije samo u našoj Primorsko-goranskoj županiji da se nešto tako je razvilo. Eh, udruga Sunce iz Splita je već pred par godina krenula i mhm. razvila servis koji se zove Sinja to. Zatim imamo u Zagrebu je Moj Zagreb, jedan takav web servis, a u Međimorskoj županiju imamo e-redare, e, mm-hmm. znači isto mm-hmm. takav jedan servis gdje e, svi građani mogu e, komunalne probleme prijavljivati. Znači od toga da nam lampa ne radi, od toga da je neko razbio ogradu, da je rupa na cesti, da je puknuta, ne znam, sjedalica vani gdje, gdje se vi šetate pa ne možete više sjesti na tu klupu. Znači takve stvari sve se mogu prijaviti i onda mi vidimo isto na koji način ovaj, e, naši komunalni redari to rješavaju, odnosno komunalni odjel i ovaj, evo recimo, baš smo mi ispričali iz grada Bakra kod njih je to zaživjelo mhm. uh, i jedno vrijeme je jako dobro funkcioniralo dok su oni radile edukacije da su podsjećali građane na to. Međutim, rekli su da nakon tamo dva mjeseca jednostavno građanima to iz, nekako zaborave i, ovaj, i onda prestanu to raditi i zato mislim da je važno da pričamo i o emisiji ovaj, o tome, da se podsjetimo građane da uvijek postoji ta mogućnost da to još uvijek funkcionira funkcionira i da možete i dalje ovaj, to e, prijavljivati i, ovaj, i da to uh, recimo na Krku su nam ispričali da jako dobro funkcionira i da građani jako prijavljuju. Evo, u svakom slučaju e, nešto više o ovome, vjerujem da ćemo sa zadovoljstvom čuti i pozdraviti gospodina Flavija Milikovića iz Geodetskog zavoda Rijeka. Flavio, dobar dan. E, dobar dan, čujemo se. Možda evo da krenemo malo sa ovom pričom, zakrpaj to, kako? E, pa evo ovako, znači mi smo, aplikaciju smo razvili 2014. godine i mhm. do danas imamo preko 50 e, instalacija, znači 50 gradova i općina koje su nam ukazali povjerenje za, za korištenje aplikacije. Mhm. Kao što ste rekli, grad Krk to zaista koristi, ja bih rekao čak i najviše, mhm. a što se tiče većih gradova, tu imamo i grad Koprivnicu, grad Zadar, e, općinu Vir, u našoj županiji, to su općina Viškovo, grad Baka smo već spomenuli, Lovran, žine, Čabar, kažem, po Dalmaciji, nešto općina pod strana, kažem, korisnika ima jako puno. Mhm. Najbitnije je spomenuti da je aplikacija besplatna za građane, može se uz dva klika prijaviti nešto, na primjer razbijena, razbijena klupica i to se, hajmo reći, u nekim općinama to rješava od danas do sutra. Eto. E, vjerujem e, da će to ipak saživjeti e, među nama. Uvijek nam ostaje mogućnost i onog našeg zelenog telefona, nećemo ga zaboraviti. A eto, kad imamo ovakve aplikacije koje su u cijelom svijetu na neki način saživjeli kod nas to nešto malo teže možda ide, sjeda, kod mlađih ljudi daleko lakše i brže nego kod malo starih. Njima ostaju zeleni telefoni telefon, jel tako? Točno to, znači, ali ovo je super e, aplikacija gdje svi možemo biti aktivni bez da možda direktno komuniciramo sa komunalnim službama. Znamo da e, građanima je nekako postoji e, možda barijera u glavi, pa neće svako ići zvati komunalnog redara, ovako može jednostavno, pogotovo mlađi još stariji smo i naviknuti ovaj, zvati za svaku stvar. Ovo tu je za mlađi super, zato što kad se šetaju, vide, poslikaju, pošalju, znači to isto što rade, ajmo reći, za Facebook, samo da ovaj put su aktivni građani i aktivno sudjeluju. Zato se ne treba ni čuditi što mi po Europi ili po um, bilo gdje u inozemstvu ne možemo naići na nekakvu uh, klupicu razbijenu, nekakvu lampu razbijenu, gradske rasvijete ili bilo šta u tom kontekstu bačene, ne znam, najlone ili slično tome, jel? Je, točno, zato što građani su aktivni, aktivno savjesni. su savjesni i onda uh, na kraju krajeva uh, moramo razmišljati da naši komunalni redari i prometni redari ne mogu biti uvijek u svakom svakom trenutu, trenutku na svakom mjestu. Na ovaj način mi njima zapravo olakšavamo posao jer oni ne moraju svaki put izaći na teren i sve pregledavati. Ovako im jednostavno javimo gdje je koji problem i onda oni vide na koji način to treba riješiti, e, nazovu nadležne službe, poprave, zakrpaju cestu ili postave rasvjetu i riješe te stvari i onda ćemo i mi dobiti povratne informacije puno brže nego što da, da pustimo tamo i čekamo a da oni prođu tamo pa vide evo Evo, e, Flavio, možda još e, kratko da nam e, jedanput ponovite vezano za ovu aplikaciju, što ljudi trebaju napraviti i naravno što se sve može prijaviti. Pa, znači, najjednostavnije bi bilo skinuti na, na mm. smartphone aplikaciju koja je besplatna. Mm. Tri su koraka, znači biti na lokaciji gdje je, gdje je problem, fotografirati, fotografirati taj problem i poslati. Kažem, mhm. problemi su najčešće komunalni i to su oni koji muče naše građane. Znači, što, mhm. bi rekli, ne radi lampa, razbijena klupica, rupa na cesti, e, stablo je savinuto, e, mhm. živica je prerasla javnu površinu. Kažem, to su te neke stvari koje se vrlo jednostavno prijave, a evo iz iskustva iz ovih 50, 50 e, znači E, gradova i općina, problemi se rješavaju zaista najbrža što se može. Tako da ja mislim da treba dati priliku e, općinama i gradovima gdje živimo da zaista oni rade na tome, ali ako znaju da problem postoji. Znači tu su ipak građani koji bi trebali na neki način sudjelovati u, zajedničkom e, rješavanju tih problema. Da, točno to. Znači mi smo oni koji vidimo prve stvari na terenu, zato trebamo i javiti, a isto tako građani mogu sve te e, znači, linkove za e, sam web servis naći na stranicama od svih općina i gradova koji su to uključeni, tako da samo kliknu na taj link i onda automatski im se pokaže karta e, gdje je već šta prijavljeno, tako da mogu vidjeti i one E, stvari koje su riješene, koje su u procesu rješavanja i one koje su tek e, prijavljene. Njih isto vide komunalni redari i onda oni kako rješavaju, tako označavaju šta je riješeno, šta nije riješeno, šta je u postupku. Evo, mislim da je to e, najbolje, upravo tako, ne da samo bude jedna pusta prijava i onda da se na nju zaboravi, nego da se ipak negdje evidentira da je o prijava stigla i što se po tom pitanju i napravilo. Da, jer e, komunalnim redarima je teško javljati, znači oni imaju previše posla da oni svakom građanu ponosob jave, a popravili smo to da, i to, na ovaj način svi mi možemo vidjeti kada je nešto naravno, popravljeno. Svi oni koji se služe ovom aplikacijom e, to točka to točka. Vjerujem da će biti e, zanimljivo da ste to e, čuli. Mi ćemo zahvaliti Flaviju Mendikoviću iz Geodetskog zavoda e, Rijeka i vjerovatno ćete nam opet se javiti sa ovako nečim interesantnim poput šta je ova aplikacija. Hvala vam lijepo i do slušanja. Hvala, hvala vama što ste zvali. Evo idemo e, dalje, puno novosti danas e, i naravno za sve one koje možda e, ne znaju se služiti, samo kratko da kažemo, sa ovim mogućnostima koje nam pružaju razne instalacije i aplikacije. Idemo do još jednom reći onaj naš broj 072 123456 i dobit ćete sebi najbližu udrugu. Danas ste upoznali još jednu udrugu koja je na zelenom telefonu, to je ekološka udruga Krka Knin koja pokriva Šibensko-Kninsku županiju, znači bilo ko nazove iz te županije automatski dobije Krku Knin, dok neko ko nazove iz Primorsko-Goranske županije dobit će Drugu Žmerigo koja pokriva Primorsko-Goransku županiju. Se možete nazvati u bilo koje doba dana, mi smo najčešće na telefonu od 8 do 4 jer smo tada u uredu, ali možete i pustiti poruku uvijek i javiti se kao i na, bilo, i na naše na našoj web stranici, e, Facebooku, ali isto tako i na e, mail koji je zeleni telefon monkeyzmergo.hr. Možete poslati bilo kakvu prijavu, fotografiju ili bilo što što, što ste vidjeli, nekako, uočili nekakav problem u okolišu. Evo, e, vjerujem da, su ljudi ovo čuli, da već lagano ima dosta i prijava i komentara. Sreća bi bila da, da nema ali nažalost, jel tako? Sad još jedna kratka priča koju moramo reći, nekako je počeo drugi krug e, košnje u našem e, kraju. E, svi mi koji živimo na, u tim kvartovima gdje su neke javne zelene površine, znamo kako je to. Mnogo puta se bunimo da smo mi zadnji, da kad ćemo mi doći na red e, i slično tome. Međutim, eto vidjela sam da sad je već nekako krenuo taj drugi krug košnje. Kako vi možete na neki način ili kako nam mogu predočiti kad smo mi na redu ili kad će nam doći ili kako se to zapravo radi? Znači, kada Čistoća je upravo objavila svoj drugi red košnje, objavila i ko će biti kosci i njihove kontakte, mhm. tako da ovaj, pozivamo svih da pogledaju web stranicu od Kada Čistoća Rijeka, gdje se vidi ovaj, kam, znači, koji je novi raspored košnje i koji su kosci. E, mislim da je to važno da i da kontaktirate i vidite, jer građani se dosta često i preko Facebooka bune kao upravo to, mi smo zadnji, kod nas nisu došli da, ili nas su preskočili. mm Na ovaj način informirajte se, vidite kad će doći i dogovorite se ako treba pomoć da uskočite i vi i mhm. da onda sve te naše lijepe zelene površine stvarno budu i pokošene i lijepe i da se svi možemo s našim prekrasnim kućnim ljubimcima šetati. Pa definitivno, definitivno jer krpelja svagdje ima, oni naprosto skaču i skaču. Da, i krpelji, i buhe i sve. Nažalost imali smo preblagu zimu i, mhm. ovaj, i sve nam je više e, insekata koji jednostavno zbog preblage zime nisu uspjeli, ajmo reći, umriti zbog toga mhm. što je pretoplo bilo i tih mm jašca je sada nažalost previše. Tako da toga će biti sve više Doista. Evo, zato je potrebno isto tako da se redovno kosi ta trava na javnim površinama, a vjerujem da će se to i e, napraviti. E, isto tako, e, može kratko da kažemo riječ dvije, već kad smo kod kućnih ljubimaca o... O jednoj maloj prekrasnoj crnoj mačkici. Mhm. Znači... Nakon zelene čistke u Rijeci koju smo imali na kampusu, krenula sam prema doma i na ugiba, e, znači na jednom mjestu gdje se može stati između e, kampusa i e, autoceste, neko je bacio malu crnu mačku. Znači to je mače od možda mjesec i pol i koja traži dom. Tako da evo ovim putem pozivam svih da ako žele imati jednu malu prekrasnu, ali stvarno prekrasnu crnu mačku, da se slobodno jave na zeleni telefon jer je ona sad trenutno kod mene ovaj, na mhm. čuvanju. ja ne mogu imati još jednu mačku, imam već dvije udomljene mačke pa ne mogu si dozvoliti još treću. Ovaj, tako da će mačkica tražiti dom i isto tako pozivam ljude sterilizirajte svoje kućne ljubimce i kastrirajte jer je i mačaka previše i e, sve azile koje sam zvala u Rijeci i okolici i Opatiji i stvarno svuda jednostavno su e, i azili i društva prekapacitirani mhm. rekli su da su zadnjih mjesec, mjesec i pol, dva e, skupili toliko napuštenih malih mačića da je to strašno i da više nemaju kamo sa mačkicama tako da molim vas kastrirajte svoje kućne ljubimce, imamo previše mačaka, ne možemo uspjeti sve udomiti i trebamo biti svi skupa odgovorni vlasnici a ružno je u svakom slučaju i teško ovako pronaći i ostaviti e, malog mačića pa na cesti. Mislim, da. neko ih pregazi ili... naravno, naravno, mnogo toga e, se vidi pod cestama, nažalost. E, evo, par taktova neka prođe, pa ćemo nekako današnju emisiju privesti kraju zelenog telefona na Pomorskom radiju Radio Bakru sa udrugom Žbergo. i naravno moram pitati, e, za nas je sajam. Da, i pa toliko smo pričali o njemu, kako je prošao, kakav je bio odaziv, e, e, možda šta, se je, šta si je sama Ana priuštila sa ovog ekološkog sajma u Opati ovog vikenda. Jo, ja nažalost nisam ništa stigla, <laughs> zato što sam samo došla i postavila stolove i ovaj, kupila sam si zapravo kod Demetra jedan croissant i mhm. kod žgajnara jedan jogurt i onda sam već morala na zelenu čistku rijeku, tako da nisam stigla nešto mhm. preveliko šopingirati, a poslije toga sam imala tu ranjenu mačkicu koju sam odvela doma, tako da nisam mhm. stigla ovaj, dalje ići u šoping ali kaže cure da koje su bile naše volonterke i članovi da je bilo super, imali smo i nove izlagače tako da je bilo zanimljivih novih stvari mm. i svi su bili oduševljeni, naravno uvijek i izlagači, ali isto tako i kupci. tako da evo mislim nama je uvijek drago organizirati sajam, to je jedno lijepo druženje, druženje sa proizvođačima, druženje sa kupcima, sa građanima Opatije, sa turistima. Stvarno to je jedan lijepi događaj meni je uvijek drago da ga imamo. Evo, u svakom slučaju, uskoro slijedi novi, jel? Naravno. Da, evo. Za mjesec dana. O njemu ćemo naravno razgovarati opet u ovom našoj emisiji Zelenog telefona, e, emisiju koju radimo sa udrugom e, Žmergo. E, vjerujem da ste bili zadovoljni evo sa svim onim temama koje smo danas obradili. Krenuli smo sa o zelenim, odnosno sa starim igračkama. Možete sve javiti svakako na broje zelenog telefona i reći kuda, oni će vam reći naravno kuda možete sa starim igračkama. E, čuli ste kako to rade u Šibensko-Kninskoj županiji, e, nekoliko riječi o ekoknjižnici igračaka u Kninu, ali nešto i o radu ekološke udruge e, Krke. Naravno, nismo pustili niti čuti se sa gospođom Modrić iz Čistoće, razgovarati o čišćenju kampusa, ali isto e, tako e, smo čuli nešto i gdje možete pogledati o rasporedu e, košnje javnih površina u Rijeci, a ni propustili, e, naravno da se eventualno javite na besplatnu, da preuzmete besplatnu aplikaciju gdje možete e, javiti sve o mogućnosti zakrpaj e, to. Naravno tu su i naša mjesta i naši gradovi i općine u našem okruženju i Bakar i Kostrena, Kraljevica, naši otoci, a Krk kako čujemo to radi najbolje. Nekoliko riječi rekli smo svakako i o prošlom ekološkom sajmu u Opatiji. E, svi vi koji ste zainteresirani da udomite jednu malenu crnu mačku možete se javiti isto tako na zeleni telefon u drugu Žmergo ili ovdje kod nas na Pomorski radio Radio Bakar i naravno zakazat, e, zakazat ćemo novi susret zelenog telefona u eteru Pomorskog radija Radio Bakra. Za danas evo možemo samo lijepo svih pozdraviti, nekako se drugačije i osjećamo, ljeto je započelo bez obzira na onaj puni mjesec, jel tako Ana? Je, da, jedva čekam na more. <laughs> Eto, jedva čekamo svi skupa e, na more. Hvala lijepo e, na sudjelovanju i danas su s vama bili e, Maroje, Ana i Alenka. Do slušanja. Miasta koi blood. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz. Jutarnji program Pomorskog radija.